Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH. Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar na raba, toma tapão. Te, pre, te, te prepara na raba, toma tapão. Te prepara emergência vai Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Tu tá parando né? vai não, vai loira safado e bota jaca pra tremer. Quero toma, ver toma, tu toma, balançando quando o grave bater. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Não sacanha meu talento, eu sei que vai querer descer. Esse beat intimado que te faz se envolver sem negligência, vai. Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF que te bota com pressão É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar na raba toma tapão Te, te, te, te prepara, na raba toma tapão tipo, tipo, tipo, Sem negligência vai Que o pai tá bolado Martin Martin WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Tu bailão, vai loira safado e bota jaca pra tremer. Toma, Quero toma, ver toma, tu balançando quando o grave bater. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Não toma, meu talento toma, sei que vai querer descer. toma, toma, ritmado que te faz toma, toma, Sem negligência, vai, que o pai tá boladão. toma, toma, WF que te bota com pressão.